Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Արցախյան շարժման առաջկա հոբելյանական տարեդարձն է Արցախում եւ Արցախի շուրջ ներկայումս տիրող մեզ համար մեղմ ասած ոչ այնքան նպաստավոր ռազմական իրադրության համապատկերում։ Եվ այսպես ինչու ռազմաքաղաքական իրադրության։ Չէ՞ որ առաջին հայացքից իրավիճակի ռազմական բաղադրիչը կարծես թե պատմության գիրկն է անցել։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ին լույս 10 առավոտյան ավարտվել է Արցախի համար ծայր աստիճան աղետալի հետևանքներով հակեցած 44-օրյա պատերազմը։ Դա դարել են ցավալուն մարտական գործողությունները, Տշնամական հրթիռահրետանային համակարգերն այլևս զանգվածաբար չեն ավերում հանրապետության գյուղերն ու քաղաքները։ Տեղահանված Արցախահայությունը հետագա օրերին մեծապ մասամբ վերադարձել է բեկորված հայրենի բնորան, իսկ մյուս համեմատաբար փոքրաթիվ մասը 35-ից 40 հազար մարդ Առ այսօր հայրենի Արցախ վերադառնալու կարոտալի սպասումների մեջը ժամանակավորապես ապաստանած լինելով Հայաստանում եւ կամ պանդողտության ցուպը ձեռին դեգերելով Ռուսաստաններում։ Բայց դա միայն առաջին հայացքից, ընդ որում ոչ մեր Արցախում ապրողներից հայացքից, այլ դրսից, աշխարի այն ուժային կենտրոնների հայացքից, որոնք փորձելով դափնիներ կորզել միմյանց ուսերից, շարունակաբար ճորոմոբանում են, մի դեպքում պատերազմն իրենց ազդու միջամտությամբ դադարեցնելու եւ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղարար գործառույթներ իրականացնելու Մյուս դեպքում նույնպես ազդու լծակների գործադրմամբ Ադրբեջանին զսպելու եւ նոր պատերազմ թույլ չտալու մասին։ Երկու դեպքում էլ այդ կենտրոնների տպավորությամբ, քանի որ այլևս թնդանոթներ չեն որոտում Լեռնային Ղարաբաղում, հետևաբար համատարած խաղաղություն է տիրում հակամարտության գոտում, բացառությամբ մանր մունոր միջադեպերի։ Բայց արդյոք դա այդպես է։ Իսկ պատերազմի հայտարարված ավարտից մեկ ամիս անց Հադրութի շրջանի հին թաղեր եւ խսաբեր գյուղերի զավթումը ճշնամու կողմից իսկ Ասկերանի շրջանի Փարուղ գյուղի եւ Ղարագլուխ բարձունքի համար մարտական գործողությունների դեպքերը, իսկ Շուշիի շրջանի Եղսահող գյուղի մերզակա բարձունքներին տերելու ադրբեջանական զորքերի փորձերը, իսկ Շուշիի մերզակայքում ջրագծի նորոգումն իրականացնող մասնագետի կամայական գնդակահարությունը Իսկ Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջանների իրենց այգիներում գյուղատեսական աշխատանքներ իրականացնող խաղաղ բնակիչների ուղությամբ արձակված կրակոցները, իսկ Արցախի ավելի քան երկամսյա շրջափակումը, որ կեղծ բնապահպանական պատրվակով իրականացում է Շուշի մերզակայքով անցնող Բերզորի միջանցքի արգելափակմամբ, բացահայտ լկտիաբար խախտելով հանրապետության ավելի քան 120.000 բնակչության ազատ երթևեկելու, սննդի ապահովման, առողջության պահպանման, մատաղ սերնդի կրթության իրականացման եւ շատ այլ իրավունքները, որոնք բոլորն էլ միջազգայինորեն ամրագրված իրավունքներ են։ Գումարած դրան խիստ զմռան պայմաններում Հայաստանից դեպի Արցախ ձգվող էլեկտրական հոսքագծի խափանումը, գազի մատակարարման բարբերական դադարեցումները Իլրումն Բաքվից մշտապես հնչող ռազմաշունչ ռետորաբանությունը ուղղված Արցախահայությանը եւ Հայաստանի բնակչությանը։ Արցախի եւ Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում հաճախակի իրականացվող ադրբեջանա-թուրքական զորքերի զորավարժությունները, Հայաստանի ողջ տարածքի նկատմամբ Բաքվի նկարտումները, Շունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի մարզերի զգալի տարածքների բռնազավթումները, սկսած 2021 թվականի մայիսի կեսերից այնպես որ պատերազմը տակավին ընթացքի մեջ է։ Հետևապես իրադրության գնահատման ռազմական բաղադրիչը միանգամայն տեղին է հնչում մեր պարագայում։ Արդյոք տարածաշրջանում տիրող խաղաղության այդ երևութական տեսլականը առնվազն սոսկ կանխակալ թյուրըմբռնման արտահայտություն չէ միջազգային կենտրոնների Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ական Եվրոպայի համար կապված դրանցից յուրաքանչյուրի իր իսկ ռազմավարական բնույթի քաղաքական թե տնտեսական շահերի հետ։ Եթե դրանք այդ կենտրոնները իրոք այդքան խաղաղասեր ու բարի քերիներ են, արդյոք չէին կարող ի սկզբանե 2020-ի սեպտեմբերի 27-ից առաջ արգելել Ադրբեջանին ու Թուրքիային լայնածավալ պատերազմ սանձազերծել տասնամյակներ առաջ ինքնորոշված, բայց տակավին միջազգային ճանաչում հանիրավիճ ստացած Այնուամենայնիվ, իր անկախ պետականությունը հաջողությամբ կերտող եւ արդեն բավական կայացած Արցախի հանրապետության դեմ։ Հարցս գուցե թե միամիտ է հնչում, բայց այնուամենայնիվ դրան բանական է։ Քանզի վերը նշած սուժային կենտրոններից յուրաքանչյուրն էր անկասկած նախապես քաջատեղյակ էր իրադարձությունների նման զարգացմանը, բայց մատը մատին չի խփել, թույլ չտալու համար Արցախյան աղետը։ Էլ չեմ ասում, որ չի բացառում նաև դրանցից յուրաքանչյուրի դաբրոն Ադրբեջանին, որ հավասարազոր է հանցակցության։ Արդյոք հանցակցություն չէ, երբ նախահարձակ կողմը Ադրբեջանը միջազգայնորեն արգելված զինատեսակ ֆոսֆորային ռումբեր էր նետում Արցախի տարածքում բնակչության շրջանում զանգվածային զոհերի տեղիք տալով, նաև բնապահպանական աղետ պատճառելով բնությանը, անտառներին, վայրի կենթանիներին, փողոջին, իսկ միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում մանավանդ բնապահպանական կառույցները, քար լրություն էին պահպանում։ Արդյոք հանցակցություն չէ, երբ Ադրբեջանի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից մարտական գործողություններին որպես առաջապահ հարվածային ուժ բացահայտ ներգրավում էին միջազգային ահաբեկչության հազարավոր զինյալների, հենց նրանց, ում դեմ Սիրիայում ողջ զինական ուժով իբր թե պայքարում էին թե Միացյալ Նահանգները, թե եվրոպական երկրները եւ թե Ռուսաստանը։ Բայց ահա Արցախի բարագայում համատարած քար լռություն էր։ Այդ գերհզոր տերությունների եւ առասարակ միջազգային հանրության համար ինչ մարդու իրավունքներ, ժողովրդերի ազգային ինքնորոշման ինչ իրավունք, ինչ մարդասիրություն կամ խաղաղասիրություն, ինչ միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքար, երբեմն այն տպավորությունն ունեմ, ինչը հետսհետե վերածվում է հաստատուն համոզմունքի, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության բավականին իմաստնալի եւ իրատեսական դրույթները, ինչպես նաեւ միջազգային տարաբնույթ կոնվենցիաները, գրված ընդունված են սոսկ աշխարհի հզորների շահերի, այլ ոչ թե ճնշված միջազգային իրավունքի լուսանցքներում թպրտացող, բայց արդարացիորեն ազատության պայքարի ելած փոքր ժողովուրդների նվիրական իղձերի իրականացման համար թե սխալ եմ, խնդրեմ կարող են փաստարկված հակառակն ապացուցել։ Ասենք ինչու դժգոհենք միայն միջազգային կոչեցյալ հանրությունից ու նրա ուժային կենտրոններից։ Արդյոք դեռ սեպտեմբերի 27-ից էլ առաջ Ադրբեջանի կողմից պատերազմի մոտալու ցանզազերծմանը նախապես տեղյակ չէին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Ինչ խոսք, տեղյակ էին։ Ավելին, քաջատեղյակ էին, ինչի մասին քանիցս հրապարակվել է պաշտոնական հաղորդագրություններում եւ ինչ, պարզապես ոչինչ։ Պաշտոնական Երևանը փաստորեն կիսակայլերից զատ ուրիշ ոչինչ չի ձեռնարկել Արցախայցյան անվտանգությունը լիարժեք ապահովելու ուղղությամբ, մոռացան մատնելով եւ կամ աչքաթող անելով Արցախի հանրապետության եւ նրա ժողովրդի անվտանգության գլխավոր երաշխավորի իր ստանձնած պարտավորությունը։ Արդյոք այդ մասին չէ վկայում այն կարևոր հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, հայոց բանակը իր ռազմատեխնիկական լայն հնարավորություններով հանդերձ փաստորեն չի ներգրավել Արցախում զավալված պատերազմական գործողություններում, ասպարեզը լիովին հանձնելով բացառապես Արցախի պաշտպանության բանակին եւ թերզինված աշխարհազորային ջոկատներին։ Հիշում եք Հայաստանի վարչապետի կոչը կամավորականներին, բառացի չեմ հիշում, զուտ իմաստ եմ ներկայացնում։ Եթե ինքներդ զրահաբաճկոն չունեք, ապա փորձեք հարևաններից գտնել։ Եվ դա այն դեպքում, երբ հայոց բանակի զինապահեսները լեփլեցուն էին այդ եւ այլ ռազմական հանդերձանքով, ել չեմ ասում բազմատեսակ սպառազինությամբ։ Այնպես որ զուր չեմ ժամանակին բանաձևել ու քանիցս բարձրաձայնել իմ մեկնաբանություններում եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ 2020 թվականի աշանային պատերազմը Ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ բազմակողմ պայմանավորված դավադիր ահաբեկչական ռազմագործողություն իդեմ Արցախահայության եւ իդեմ համայն հայության։ Բազում զոհերի տեսքով ժողովրդի աչքը վախ գցելու, նրան ահաբեկելու համար, որպեսզի այլևս սիրտ չանի իզեն ելնելու հանուն ազատության, ինչը եւ ցավոք տեղի ունեցավ։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի խորհրդարանի 2021-ի հունիսյան ընտրություններում Ընտրազանգվածի քվեների բացարձակ մեծամասնությունը բաժին հասավ պատերազմում խայտարակ պարտություն կրած գործող իշխանության տեխնացուներին։ Նրանց, ում համար Արցախն իր դեֆակտո անկախ պետականությամբ Բարիզբոնի մաստով անհարկի ծանր բեր է դարձել, ինչից այսօր էլ շտապում են շուտապույտ ազատվել։ Ահա ներկայիս այս դժվարին պայմաններում է, որ ազատատենչ մարտնչող Արցախայությունը եւ նրա հետ միասին Հայաստանի բնակչության ողջամիտ հատվածն ու ողջ սփյուռքահայությունը պատրաստվում է հերթական անգամ նշելու հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկի Ղարաբաղյան կամ այլ կերպ Արցախյան շարժման 35-րդ ասել է թե հոբելյանական տարեդարձը այլևս ավանդական դարձած Արցախի վերածննդի օրը Գիտեք, բայց այնուամենայնիվ հարկ եմ համարում նշել, Արցախյան շարժումը հիրավի դարձավ Արցախահայության եւ նրա միջոցով համայն հայության ազգային ազգագրական պայքարի հերթական զորավոր խթանը։ Հասատուն ելակետ հանդիսանալով 20-րդ դարավերջի հայոց համազգային վերազարթոնքի համար։ Վերազարթոնք, որի նախադեպը մենք ապրեցինք անցած դարաշրջին, երբ Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արեմտյան Հայաստանում 1915 թվականի ապրիլին հերթական անգամ սկիզբ առած ցեղասպանության ծանրագույն, ավելին օրհասական պայմաններում մեր հերոսական նախնիկ խիզախեցին վերացնել ու վերակերտել հայոց ինքնիշխան պետականությունը Հայաստանում եւ Արցախում։ Նշեմ, որ որպես այդպիսին Արցախյան շարժումը 1918-1920 թվականների Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ նույն տարիներին անկախ վարչակահական միավոր հրճակված պետականության բոլոր խորհրդանիշներով ազգային խորհուրդ, կառավարություն, բանակ, արդարադատության համակարգ օշտված ու նույնպես համար մակարոնների գնով գոյատևած փաստորեն Արցախի առաջին հանրապետության արժանավոր ժառանգորդներ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 արդի փոթորկահույս աշխարում հայոց 9-րդ ալիքը։ Զուտ հիշեցման կարգով նշեմ, որ Արցախյան շարժման նոր փուլը սկիզբ է առել 1987-ին, բայց անկախ նրանից, թե շարժման առաջին զանգվածային դրսևորումները, հանրահավաքները, ցույցերն ու երթերը, հատկապես երբ եւ որտեղ սկիզբ առան, Հադրութում, Մարտունիում, թե Ստեփանակերտում, Շարժման կիզակետը հանդիսացավ լղիմ ժողովրդական падգամավորների 20-րդ գումարման մարզային խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերտ նստաշրջանը, որն ընդունեց որոշում մարզն Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմ տեղափոխելու հարցում ադրբեջանական ԽՍՀ, հայկական ԽՍՀ եւ ԽՍՀ գերագույն խորհրդերի արչեւ միջնորդություն ներկայացնելու մասին։ Ինչպես հիշում եք, այդ հիրավի պատմական որոշումն ընդունվեց Մոսկվայի կենտրոնական եւ Բաքվի հանրապետական իշխանությունների ընդգծված կոշտ ու կոպիտ արգելանքների պայմաններում, երբ ամենայն գնով խտրություն չդնելով միջոցների միջև փորձեր էին արվում կասեցնել ու տապալել նստաշրջանը։ Միանգամայն տրամաբանական է, որ հետագայում Հիմք ընտնելով հատկապես այդ ելակետային իրադարձությունը, հենց փետրվարի 20-ն էլ օրենսդրորեն ամրագրվեց որպես Արցախի վերածննդի օր, որն ահա տասնամյակների վեր նշվում է որպես համապետական, նաև համազգային տոն։ Արցախյան շարժումը իրոք անխուսափելի էր։ Արտաքին բարենպաստ պայմանների պարագայում այն գուցեև նույնպիսի ուժգնությամբ ու հաջողությամբ կարող էր պորտկալ անցյալ դարի 30-40-ական թվականներին, 60-ական թվականների սկզբներին այսպես կոչված Խրուշովյան ձնհալի շրջանում եւ միայն 80-ական թվականների կեսերին խորհրդային քաղաքական ռեժիմի ազատականացման համատեքստում էր, որ արցախցիները Գորբաչովյանի վերակառուցման եւ հարաբարականության գաղափարախոսությունն ընկալելով իբրև անցյալի սխալները շտկելու ազդակ ու հնարավորություն հույս ունենալու, թե դե ազգամիչյան հարաբերություններում գործնական կիրառում կգտնեն միջազգային իրավական նորմերը եւ հիմնահարցը կարող է ժողովրդավարական լուծում ստանալ, 1988 թվականին Վերստիին բարձրացրին լղի մի հայկական խսը հետ վերամիավորելու հարցը։ Խորթայի միությունում փաստորեն առաջին անգամ մեկ վարչական միավորի պետական իշխանությունը հանձինս լղի մարս խորհրդի իրեն դրսևորեց որպես իրական ժողովրդապետության մարմին եւ ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղում այդպիսով իսկ բարձրացվեց խորթային պետական համակարգի արմատական բարեփոխման խնդիր։ Սակայն ցավոք խորթային կառավարման ռեժիմն այդպես էլ չկարողացավ ավելի ազատական ավելի ժողովրդավար լինել, քան պաշտոնապես հրճակված էր Գորբաչովյան բարեփոխումների ծրագրում։ Ստեղծված իրավիճակն անսպասելի էր Ադրբեջանի համար եւ Բաքուն գերադասեց արշակատման ուղին։ Խաղաղ հանրահավաքներին հակադարձվեց Ադրբեջանի պետականակի ժողովուրդներից մեկի հայ ազգաբնակության նկատմամբ միջնադարյան մոլերանդությամբ իրականացված ցեղասպան ոչռագործությունների շարքը զանգվածային ջարդերով ու կոտորածներով պատերազմական գործողություններով 80-ականների վերջերին, 90-ականների սկզբներին, 2016-ի ապրիլին, 2020-ի սեպտեմբերին, իսկ հետագայում, ինչպես նշեցի, տեղայնական բնույթի հրաձգություններով, դիրքային մարտերով, խաղաղ բնակիչների առևանգումներով ու սպանություններով, ներկայումս էլ Արցախի լիակատար շրջափակմամբ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 Արցախյան շարժման եւ առանձնապես նրա կիզակետի փետրվարի 20-ի խորհուրդն Արցախի հայեցի գոյատեման ու հարատեման մեջ է։ Հայդատի հայոց պատմական ազատ անկախ միացյալ պետականության վերականգնման, կայացման, հզորացման, համազգային այդ գերխնդիրներին ուղված համայն հայ ժողովրդի միասնական ջանքերի մեր համախումբ վճռականության մեջ։ Շնորհավոր մեր համազգային տոնը, Արցախի վերածնդի օրը, սիրելի հայրենակիցներ։ Համոզված եմ, արցախցիներս աներեր աննահանջ ենք մեր նվիրական նպատակներում, անկոտրում մեր միացյալ համազգային կամքում։ Հավատում եմ, Աստծո օրհնանքով մենք անպայման կհաղթահարենք ներկայիս դժվարությունները, որոնք ինչ խոսք նպատակա ուղղված հոգեբանական ճնշման փորձեր են մեզ վրա սակայն կարող եմ հաստատապես ասել, բնավ չեն ազդում ինքնիշխան հայրենի երկրում մշտապես ապրելու, արարելու արցախայության անկոտրում կամքի վրա։ Վստահ եմ, ոչ հեռավոր ապագայում մենք կվերականգնանք մեր համանadrական իրավունքները նախորդ պատերազմում կորուսյալ Արցախյան տարածքների ու բնակավայրերի նկատմամբ, այնպես որ կգա այդ երանելի օրը։ Ոստի միաբերան ասենք. Ամեն։ Thank you.